Propju, bħallum sitt ġimgħat, tajna bidu għat-tieni sensiela ta' din il-kummedja romantika L-Aġenzija. Permezz tal-episodju tal-lum, Nikkonkludu l-ewwel nofs ta' din is-sensiela. Biss, qabel ma nkomplu l-istorja tagħna, ser infakkarkom f'tix ġara fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Fl-episodju ta' ġimgħa li għaddiet, Rosie kixfet lilha nfisha meta marret iżżur lil Kerry fl-aġenzija biex tkellima fuq il-pożizzjoni toħta Mary Manduka. X'ħin saret taf, ovvjament, Mary Manduka ma tantx ħadet gost. U x'hekk għamilt Rose? B'sartu jien, l-affarijiet ma jmorrux hekk rose. Minn fuq, x'għamilt ħażin daqshekk? Da żgur li għamilt ħażin. Mort titkellem minn warajja ma' Kerry. Min jaf kemm qalet fuqi wara li m'iniex kapaċi mmur nitkellem għalija nnifsi. Iktar ma taf kemm niddejjaq min joqgħod jipprova jagħmilha tas-Sammaritan it-tajjeb u jgħinni, iktar tagħmel hekk. Inti bissek taf li l-problemi tiegħi inħobb insolvihom jien waħdi. Argument ieħor, din id-darba bej Miss Manduka u Marigold, Om Kerry. Din tal-aħħar marret iżżoll il-bint ta' Kerry fl-aġenzija u ħin minnhom tasal ukoll Miss Manduka. Ara ħi, għedtilek l-aħħar darba u ser nerġa' ngħidilek din id-darba. Tindaħalx! Jekk bintek tħoss li għandha tini l-pożizzjoni tagħha lura, tgħid mhux ser tkun int li tindaħlilha? Mhux se jkolli għalfejn nindaħlilha, serraħ rasek għax ġa naf li mhux se ċċedi postha. Insomma, jekk ġejt għall-kerry, mhux qiegħda hawn, qiegħda meeting fuq barra u fadilha ftit biex tiġi. U int min qallek li jien ġejt għal Kerry? Mela x'ġejn sa hawn ifisser li ġejt biex inkellem lil Kerry? Kun af li jien hawn għad għandi xi shares u nista' niġi meta rrid u meta jogħġobni. Semmejna lil Marigold, u għax qisu m'hemmx biżżejjed inkwiet u ntriċċi jduru mal-karattri tagħna, Marigold iktar kompliet tagħmel l-affarijiet agħar. Żvelat Makeri li Rosina Stellina Aquilina hija tqila. Biss, meta ġiet biex issemmi l-isem tal-persuna kkonċernata, bi żball qalet Rosie li hija tqila. U kif ħaditha din l-aħbar Miss Manduka li kienet qed issemma' kollox wara l-bieb? X'inhi din il-biċċa ta' Rosie? Għax Rosie se jkollha baby. Bis-serjetà, kif tafu? Għaddilna l-istess il-bieraħ x'in kienet hawn. X'inhu? Oħti tqila? Kien sewwa smajt imma hux. Iva, ta' skur li smajt sewwa. Qaltilha Rosie se jkollha baby. Skur li qaltilhom meta ġiet tkellimhom fuqi u fuq il-pożizzjoni mela. Issa ser nagħmlu. Ser toqali wiċċi l-art man-nies. Għamiltilna sirċali ta' xjafek. Ħarem ħammur id-dar u taf x'ħasra sena tija. Fadli la żmien ukoll tagħmel dawn il-mutetti. U Miss Manduka għaġlet ftit ukoll. Kieku baqgħet is-sema ftit ieħor, kienet tinduna li mhux oħta kienet tqila, imma Rosina Stellina Kwilina. Isma, inti qawri qidam qajma llum? Mela Rosie tqila. Int metlix li Rosie se jkollha baby ma. Iva, dik li taqra l-aħbarijiet fuq ir-radju. Il-bieraħ meta kienet hawn qattilna li se jkollha baby ieħor. Mela Rosa taqra l-aħbarijiet minn mindu. U x'qaltlek se jkollha baby ieħor. Mela dik diġà għandek tar tfal. Dina Rosin qed tgħidlek. Iva diki, dik li settikom il-flus tal-ktieb. Allura Rosie, dik Rosina jisimha. L-affarijiet iktar komplew jikkumplikaw ruħhom meta Miss Manduka tiffaċċja lil Rosie u b'nuqqas ta' ftehim bejniethom, Rosie iktar tkompli tagħti x'tifhem lil Mary Manduka li hija tqila. Xi trid tagħmel Mary ja ħasra? Mhux xi ħaġa ta' gost veru, imma issa jkolli nadatta ruħi għas-sitwazzjoni. Puċċa li jaf? Mhux ovvja li jaf. He, dan anke u għandu għajneħ fuċċuwux. Jarani nitqawwa, imma issa m'hemmx tagħmel dik il-ħajja. Mhux hekk hux? Ara xi tgħidlek. Imizzak testi ja mara ħażina. Imizzak testi. Basta nitkażaw b'dik u bl-oħra bispiċċajta bil-parlament. Prosa talik. U ara ma tgħidx li raħtok. Ara tlaqt il-barra. U ġambir xut fit-tixtix. Ma nafx insar nidħol. Tix saħna ħadet. U għajritni mara ħażina. Dik is-sabiħa? Ma kontx naf li kienet ser toħodha daqshekk bi kbira għax xint ftit. Murġiba x'xinet hi din x'kienet se tagħmel iktar. U le. Ortenzja ta' kwista post fl-Actors Talent Agency. Biss, ma tantx tibda l-ewwel ġurnata ta' xogħol fuq nota tajba minħabba argument li kollha ma' Serena. U mhux vera jew ħadd qod tiġili bil-paroli. Jien ġeja bil-paroli mhux jien, dan kollu għax għedtlek it-tfil air condition. Imma jien ma rridx nitfih. Imma jien irridak titfih. Minn tqaw għatlek xi skorfina minn moħħok, ja miġnuna. Ara ma tgħidlix miġnuna, għax naqbad din l-iskrivanija u nitfaħilek għal rasek kull ma fiha fuqha. Maltes bla ma taf kif, tikxef relazzjoni l bejn Ġanni u Serena waqt li jkun hemm Kerry preżenti fl-uffiċċju. Lili hekk kienet qaltli li dan ħuha. Kont rajthom flimkien b'darba minnhom u meta staqsejtha min hu, qaltli li ħuha. Biex ngħidlek il-verità laqqas kont naf li jaħdem hawn, imma issa kif rajtu u mal-ewwel għaraftu, għax jien meta nara wiċċ, niċċumbaħ mal-ewwel. Seren, għalfejn qed tara li hu ħuk? Għax. għax. Ġan, Inti għaw taf xaħġa li ma nafx? Hmm, sa xaqnija. Għax. Għax Serena la rusa tiegħi. Inna noħorġu fl-imkien sena sħiħa. Imma Serena qatt ma ridet turik biex ma terx għalija minħabba li inta għadek single. Ġan, x'qed tagħmel? Taf li kxift kollox. Għaddejjaqt niltaqa' miegħek bil-moħbijin Seren, xi darba jew oħra kellha ssir tuf. Prosit għalik Seren, x'ħabiba fik. Kont naħseb li jenu int ngħidu kollox lil xuxin, imma mid-der inta dak l-istess Seren li kont saf tiżmin ilu. U fl-aħħar, fl-aħħar tal-episodju x'ġara? Eżatt, ċempel Max, jew aħjar kif nafuh aħna aħjar Lawrence. Biss, Ortenzja nesiet il-mobile warajha fl-uffiċċju u għalhekk irrisponditu Serena. Ok, ok, issa fil-kas nara naqbad ix id-dar tomma mela. Ok, jien għada kif nara inti għal-mobile u nejdila li ċempilt. Tajjeb hekk. Grazzi ħafna. Ciao. Naħseb dan li ċempel Lawrence, ir-raġel tagħha. Iva u għara, ismu hawn imniżżel. Naħseb tant kemm ħsib fuq Max dan l-aħħar li bla marrit qed nisma' leħnu kullimkien. Jien nkellem lil Lawrence, jisni kont qed nitkellem ma' Max. Kemm jixbħu mill-vuċi? Imma żgur li ma jistax ikun. U l-istess ħaġa għal Max. Din Serena, impossibbli imma, ma jistax ikun li Ortenzja taf lil Serena. U le żgur li le, qed nimmaġina. Insomma, ħafna nis li leħinhom jixxiebaħ. U ta' din inserta jiġbaħ lil ta' Serena naħseb jien. Min kellu jgħidilhom lil dawn it-tnejn li kienu qed jitkellmu flimkien mingħajr lanqas biss kienu jafu? Wasal issa l-ħin għal iktar u iktar praspar mingħand dawn il-karattri simpatiċi tagħna. L-episodju tal-lum jieħu postu eżattament ġurnata wara t-tmiem tal-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Wara li l-ġimgħa li għaddiet rajna r-ritorn ta' Mel f'din is-sensiela, se naraw ftit minn xiex inhu għaddej kemm ilha li nżlet Malta Ortensja. Ġurnata oħra. Opportunitajiet ġodda. Min jaf se ġġib magħha l-ġurnata tal-lum. Matul dawn il-ftit jiem, kelli ċans li mbattal fik l-emozzjonijiet tiegħi, għażiż djarju. Naħseb stordejtek fit mhux ħażin. In-nuqqas tortenza ħassejtu wisq. Biss qed inħoss li r-relazzjoni tagħna m'għadix l-istess bħalma kienet sa ftit tax-xurilu. Ma nafx x'inhu jiġri. Il-ħajja avventura totali. Ma nistgħux naqtaw qalbna. Imma jien jien qalbi li l-qtajta. Għalhekk ħrabt. U mhux tal-li ħrabt. Tal-li ta' kuljum qed nilbes maskla u naħbi l-veru identità tiegħi. Għal dawn in-nies jien jien Lorenz. Imma fil-verità jien Max. Max mikallef. Għalissa se jkolli nħallik għażiż djarju. Il-ġurnata għadha tibda u hemm ħafna xogħol xi jsir. Iktar tard illejla nerġa' nagħmel kuntatt miegħek. Dejjem tiegħek Dejjem tiegħek Lawrence. Ekku, Max ma tantx kien għaddej minn żmien faċli fil-ħajja tiegħu. Bħalma qal Max, bidu ta' ġurnata ġdida u kif eżatt daqqu t-tmienja, l-uffiċini tal-Aġenzija bdew jerġgħu jieħdu l-ħajja. Ammont ta' nies li jaħdmu kuljum f'din l-aġenzija bdew jieħdu posthom fuq xogħolhom u fost dawn in-nies kien hemm Kerry li hekk kif daħlet fl-uffiċċju tagħha ssib lil Serena tistennieha. Bonġu. X'qed tagħmel fl-uffiċċju tiegħi? Sa fejna fien jekk teres li nittabella li hemm imwaħla mal-bieb, Kerry Goldem u mhux Serena Mifsud. Għid bonġu dal-għodu. Bonġu, għadni qed nistenna risposta jien. Xiex? X'qed tagħmel fl-uffiċċju tiegħi? Ġejt nuża ftit il-laptop tiegħek sakemm Merilu taħsel l-uffiċċju tiegħi. Mhux l-ewwel darba li għamil ta' din. Imma tal-lum se tkun tal-aħħar ta' Isma, inċinu jti kajt, naħseb aħjar insaqsi l-istess mistoqsija lilek, tafx nafinejt li bil-biberija kollha tiegħek li li gdibtli. Kont ħsibt li mdil serena imma mor żmerġ mid-dera. Inta dik qed tewden fuq il-biċċa ta' bejni u bejn ġanni? Proset, indunajt, daqlek l-alarm, stembaħt. Ma bsarx li konsertu ħodu daqshekk bi kbira. Wara kollox, kelli dritt naħbi, mela x'aħna ħbieb ifisser li rrid noqgħod niġi ngħidlek kollox. Da żgur, int ma trix tgħidli kollox fuqek, ma meta kelli d-dejt ma Mikili pretendejt li niġi ngħidlek kollox sal inqas full stop u jien iċċassa ġejt inti kull dettal. Kull dettal min jisimak, oqgħod attenta xi tgħid għax min jisimek titkellem jaħseb xi ħaġa oħra. Dan kollu għax għedt li xkiltu, xi xrobtu u fuq xiex tkellimtu? Jekk dak biss ġara, xi tridni ngħidlek iktar? Ara, agħmel int, trid twebbes rasek? Webbisha, mhux ser inżommok. Biss ħaġa ngħidlek kier, tħallix lil Martes tidħol bejnietna. Martes x'għandha x'taqsam? Da żgur li għandha x'taqsam. Mhux il-bieraħ ġiet hawn u qaltlek kollox, ma tistax tiċħad għax jien hawn kont. U mur int. Martes miskina lanqas biss kienet taf li Ġanni mhux vera kien ħuk. Dik qalet li uħuk bla ebda intenzjoni ta' xejn, miskina, peress li int kont qedtilek, hux? Iva, miskina Martes, miskin int għax qisek mazzun tibla' kull ma jgħidulek. Dik meta ratni fiġnien ma' Ġanni xahar ilu, mal-ewwel issuspettat li Ġanni mhux vera kien ħija għax qabditna fuq sieq ħażina. Kienet ilha tara kif ser tikxef kollox u fl-aħħar irnexxielha. Biss, jekk irnexxielha f'din il-ħaġa, fil-ħaġa l-oħra mhuwiex se jirnexxielha ta? Fil-ħaġa l-oħra? X'ħaġa hi? Issa meta jidhirli li għandi ngħidlek, ngħidlek. Biss, xejn ma ngħidlek. Oqgħod attenta minn martes, għandu mnejn li xi darba jiddispjaċik l-impjegaj ta' magħna. Taħseb? Le, ma naħseb li ser jiddispjaċini, għax ma tgħix li mnalla kien jagħti. Kieku ma impjegajtix magħna, kieku qegħdin iktar lura fix-xogħol milli qegħdin bħalissa. Sa frattant, sakemm inti sinjorina għoġbok ma tidħolx għax-xogħol, Hi għamlet xogħlok. Allura, naħseb jiena li ta' xogħolha xorta tħallset hux. Xi trid tgħid int bħalek? Int għamilt sena sħiħa ma tidħolx għax-xogħol u xorta tħallas kull xahar. Mid-dera xew xi tekken felħet kontrija mar tesux. Tibżax ker, xi darba żejt jitla fuċ l-ilma u nispera li ma jdumx. Jekk ikollu bżonni, fl-offiċċju tiegħi qiegħda u millum il-hemm li li kellimni biss fuq xogħol. Umur mela, Lejla kien jonqosni dalodu ma' wiċċi. U le, lanqas fuq xogħol ma rrid inkellmek, kapaċi nitlob lajnuna ta' ħaddieħor u kapaċi nsolvi problemi ta' hawn ġew kollha waħdi. Basta ma niġix bżonnok, Sinjorina Serena Mifsud. U x'gwerra trid? U gwerra sentik? Min taħseb li int? Taħseb li int biss kapaċi toħroġ ma' ġuvni? Jien kapaċi noħroġ ma' tnejn, anzi ma' tlieta, anzi ma' iktar. U x'mik interessat fija u ser naħtaf din iċ-ċans. Mary, Elaine Borg. Gianni, Johann De Battista. Ortenzia, Natalie Abela. Mikiel, Stephen Meli. Max, Daniel Falzon. Jieħdu sem ukoll Martes, Marushka Camilleri. Miss Manduka, Madeline De Giorgio. Rosie, Miriam Agius. Rosina, Margaret Chetcuti. Shelly, Connie Livori. Cynthia, Maria Kirkop. U n-narratur Michael Ratzen. L-Aġenzija Palma tafu, fl-episodju li għadda, Cynthia, oħt Mikil, marret fitxu xogħol minħabba li kien daħlilhom ġurdin id-dar. Cynthia tibża ħafna mill-ġrieden u għalhekk marret tfittex lil ħuha Mikil biex ikun jista' jara bliema mod se jaqbad il-ġurdin li kien qiegħed ġewwa darhom. Għandkom tkunu tafu li la Mikil u laqqas Cynthia ma raqdu xejn matul il-lejl u komplew ifittxu l-imbierek ġurdien. Ħa ngħaddu ftit għal Triq l-Oratorju, ġewwa d-dar ta' dawn iż-żewġ aħwa, biex naraw ftit is-sitwazzjoni preżenti kif tinsab. Ma nafx fejn rajtu dal-ġurdien int, ilna ma nafx kemm-il siegħa nfittxuh u mkien ma nstab. Isma' mhux forsi rajt ħażin hux? Kont ser ngħidlek, għall-grazzja tal-ħanin Alla, il-vista għadha tajba ta'. Uwija, ok, mandekx għalfej tajjat miegħi ta. Kompli fittex mikiera ruħomna. Jekk ma jinstabx dal-imbirek ta' ġurdin, ara se tagħmel. Mhux beħsib li noqgħod hawn iktar sakemm jinstab jien. Tibdix tkun drammatika ta' għax minn kull nitfa storja tagħmel int. Mhux kulħadd jibża' minn xi ħaġa fil-ħajja. Heq, intu kol tibża minn ċerti affarijiet. Ara ma nerġawx nibdob bl-istorja da s-soltu ta' U għajma mhux veru jew lil min tgħidha. Etlek aqtaħħa Sintja, ara ma jfettillek xi darba tgħid lil xi ħadd. Fimt? Lil min tgħidha, lil min tgħidha li tibża' mill-ġdud. Aqtaħħa etlek, ejja, kompli għajn infittex. Isma' bilħaq int gustus. X'ġar issa? Ili naħseb fuq ta' u ili biex insaqsik, imma dejjem ninsa. Biex ġejja int issa? Tiftakar meta ftit tal-ġimgħat ilu mort tiekol, meta ċempiltlek u kont restorant u għedt li l-qiegħed ma' waħda? Min kienet? U le ħadd ħadd. Ħadd, int minn għalik li ser tagħti żmien bija, jien oħtok il-kbira, għandi dritt inkun naf. Billi int oħt il-kbira, m'għandek l-ebda dritt kun taf. Le, lanqas li kontom mhix kull waħda. Minix ommok u alla ħariskon ta' xemminni ruħi xeba filgħodu xeba filgħaxija antik u qabel ma nġibek f'postok ma naqafx, jien oħtok. Imma għandek tkun taf li għal dawn l-aħħar snin għamilta ta' ommok ukoll. Wara li mietet il-mamà, jien ħadt ħsiebek Mikiel. Imma jien għandi l-età tiegħi, ma tistax tkompli tistmani ta' tifel, ma tistax tkompli tindaħalli fid-deċiżjonijiet tiegħi, jien naf x'jien nagħmel. Ooh, kieku taf! Ara x'qed nafżak, Mikiel. Ara ma nkunx naf li qed toħroġ ma' xi waħda u ma tgħidlix. Qabel ma tibda magħha bis-serjetà, irrid niltaqa' magħha, mhux se nħalli lil ħadd jitħaq bik jien, fimt? U mhux hekk nibqgħu Sintja. Mela qed taħseb li għadna fi żmien in-nanniet jew? Inlaqqek magħha, jekk inkun irrid jien. Għedtlek trid tlaqqani magħha, fimt? Ara ma nkunx naf li qed taħbili Mikil għax ħażin ikun għalik. Ah! Em, em, marem! X'ġara, x'ġara? Em, Mikil, em qiegħed fuq il-kuker. Mi? Hitler, il-ġurdi min tridu jkun? Fejnu, jien ma nara l-ebda ġrieden fuq il-kuker. Tassew fejn telaq? Mhux ovvja li jitlaq. Sema twerżiq tiegħek. Povru Ġurdien, min jaf kif niżżiltlu msar nofsa aħ. Lanqas ħaq min jisimek da twerżiq kollu. Jaħsbu li qed nabdek minn xarek u nkaxkrek mal-art. Is-saffar hekk imissek tagħmel? Kompli fittex ejja li ma ngħidlekx lil min tkaxkar. Tiftakru l-ġurnata ta' qabel meta Ortensja nesiet il-mobile wara l-uffiċċju? U tiftakru wkoll fil-ġlieda li kellhom Serena u Ortensja bejniethom? Serena riedet pattiha lil Ortensja talli kienet hi li qajmet iġlied bejniethom it-tnejn u għalhekk iddeċidiet li taħbilha l-mobile u ma tgħidilhiex li qiegħed għandha. Ejjew naraw ftit se jiġri fl-uffiċċju tal-Actors Talent Agency. Bonġu, siegħa u nofs tard dalgħodu. Għallini ta', ara ma teħilx int ma' rasi dalgħodu? Jaqaw nieqsa mil-lożor u l-qatt mikxufa, għid Bonġu! Ħadd ma jrid jgħid Bonġu dalgħodu. U ħallini minnek u mill-Bonġu tiegħek bħalissa seren, tlift il-mowbajl naħseb. Mhux tixtri ieħor? Ara xi tgħidlek l-aktar mara intelliġenti li teżisti fid-dinja. Mela qed taħsibni t-tifla tar-Reġin Ester li li jew. Dak il-mowbajl xtrajtu ftit qabel ma nżilt mill-Greċja. 400 ewro. Taħseb int li mhux ser ninkwieta xejn jekk intilef? Met użajtu l-aħħar? Il-bira xin kont hawn ċempilli Lawrence, hawn kont int ħdejja. Imbagħad ma niftakarx fejn poġġejtu imma li nafu li kif wasalt id-dar il-bira kont veru għajjina. Battu tfajt il-handbag fuq il-putruna, ħadd xawer kil turqat. Tal-għodu x'kien qomt nara kemm xi SMS minn Lawrence, ma stajtx insibu mkien. Eh, ma nafx mela ta' Dan il-mobile tiegħi. X'imkien hawn ġew mela qiegħed? Em, em, għaw ġew, inżgura. Da żgur li żgura. Tgħid mhux se tmeri lili, nara far-ringtone ta'. Fejn ix-xjafek qiegħed? Isma, dam il-basket tiegħek ġej il-ħoss. Għax, għax. Ħbejt li l-mobile żgur, ħadd li l-mobile jaħħallila. Kont ser ngħidlek x'għamilt. Iva dak li int ħallila, navvelik ma' kulħadd. Ġib dak il-mobile hawn. Skuża ruħek tal-bieraħ u ntjulek kemm trid. Għatlek ġib dak il-mobile hawn. Ħalli nix ngħidlek oħra. Hawn x'reġa' nqala'? X'dlied oħra jew? Daqs jkolli nagħmel paraventu f'dan l-uffiċċju. Għidilha ttini l-mobile. 400 ewro dak il-mobile, jekk insib li ċken girfa fuqu, tħallsu sal-inqas 1 centi kollha. Qiskom tfal żgħar, tijula issa seren u tħallunix nerġa' nisma' leħinkom. Tiju li sa seren u tħalli nix nerġa nisma leħinkom u għajma. Umħatra li mandekx il-ħila tajdilek fwicċa. Taħseb li mandix ħila nejdilek fwicċa? Pezza kustjoni? X'qed tajt fuq int? U int min qallek li qed ngħid fuqek? Kemm taħseb li int importanti ħi? Taf għalfejn ġejt hawn seren? Tiftakar fil-bidu meta bdejna nuħorġu flimkien, kont niktiblek xi poeżija la ulem. I, ta' żgur li niftakar ġan, ilek ma tiktiblu waħda? Imma llum ktibtielek tom u ktibtum biex forsi taħfirli tal-bira tal-li żvelajt killex ma' kari fuq ir-relazzjoni tagħna. Int aqrahom li ġan, imbagħad naraw wara hux. U min għandu l-għaqli, ikompli jżidu. Ħa nibdilek bl-ewwel waħda. Isma'. Keep me in mind when you're alone. Dial my number I way by the phone. We'll have tomorrow and sweet dreams to, to follow. Hold me forever, so keep me in mind, love. 'Cause You're in My Heart'. Imma din mhux inktibta, dik Keep Me in Mind ta' Mike Spiteri. Għarafta mill-klim? Abżeti, kompli ġan hi, ta' tixkasa. Din għattina waħda, Seren. I think I'm in love, and you mean so much to me. I think I love you so, I never let you go. This must be love. Up there we seem to flow I'm as certain, now I know. For me, yes, you're just the one, the one that I love. Proset, ġan, kem tinqala biex tikteb il-poeziji ħej. Ara veru mazzum, tibla kollox miskina dil-mara. Tajt mus se nemnu li kitiba odi, dik di wanda tajlaf ta' kjara. U din l-aħħar waħda serren ismaħħa. Għal bior angel in your darkest night. Għal bior destiny waiting by your side. Ne, waiting by your side. I'll be the sunshine When you feeling blue, I'm always here for you! Proset ġanħi, kem jien kburija bik, kem tinqala jaħasra. Aj maruħi, tidel li ma tantx issegwih il-Eurovision? Minn dawk it-tlet ek kim sejħa poeziji li qralek, kieku kiteb waħda minnhom hu, daw kollha diski tal-Eurovision, Keep Me in Mind ta' Mike Spiteri. U The One That I Love u Angel ta' Kiara. Ara veru copycat enormi, eh? U int toqgħod hemm u tindaħalx, jaqawet tajr, bħalma jgħidu ġanħi, minu mejjet għal qatra u minu mejjet fis-sakra. U sakemm kien għaddej dan il-battibek bej Serena u Hortensja ġewwa l-aġenzija kienu qed jiġru ħafna affarijiet oħra. Martes kienet għadha kif tasal ix-xogħol, ġewwa l-aġenzija, meta f'ħin minnhom, f'parti mill-kuritur tiltaqa' ma' Miss Manduca. Bonġu Martes! Xedan qalassa. Għandek il-wiċ tistaqsini din il-mistoqsija? Ma tafx inqala? Ilna għaddejjin b'din l-istorja 'il fuq minn xahar issa. Irrid il-pożizzjoni tiegħi lura f'din l-aġenzija mill-aktar fis possibbli. Iva ok, m'għandekx għalfejn tagħmilhom bi kbar l-affarijiet, xi ħaġa minn din il-ġimgħa nagħmel dak li ppjanajna. Mhux xi ħaġa minn din il-ġimgħa, le! Mela meta? Sa fejn naf jien, għadek kif għatli li trid il-pożizzjoni lura mill-aktar fejs possibbli. Naf, u l-pjan se jseħ, imma se jseħ illum. Illum? Iva, illum. Illum din l-istorja trid tintemm. X'bgħid nistenna? Jekk ma tagħmilx dak li għandek tagħmel illum, erġa' tini dawk l-erbgħin elf ewro lura. Intihom not lura, imma dawk ma domx għandi kollha. Ftit minnhom użajthom biex nirranġa s-salon u bbukkjajt vakanza għal xahar sħiħ ġewwa Pariġi. Ma jinteressanix. Jekk ma tagħmilx dak li għandek tagħmel illum, mela dawk il-flus irridhom lura. Issa wasal il-ħin tal-prova. Mument li ilni nistennih ferm. Jekk Kerry taħseb li laħqet xi mkien, arrala. Agħmel dak li għedtlek. Ittla' fuq u ħassar kull dokument li hemm. Wara agħti ċans lil Kerry toħroġ għal break. Idħol fl-uffiċċju tagħha u israq l-external hard disk. Wara għaddi kollox lili. U jekk jaqbduni? Jekk taħdem b'moħħok, m'għandhomx għalfejn jaqbduk. Illum Il-battalja bejni u bejn Kerry tieqaf hawn. Min huwa l-aqwa minna t-tnejn iħawwel.